вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці калісьці за савецкім часам модных часопісаў не было наогул была агульнасаюзная разнарадка колькі і пра што часопісаў павінна выходзіць у саюзнай рэспубліцы у Праўда, здараліся адхіленні. Скажам, у літоўскай ССР часопісаў выходзіла на парадак больш, чым у БССР. І з прыходам капіталізму усе яны не толькі ператварыліся ў глянец і прыбытковы бізнес, але і павялічылі сваю колькасць разоў так у 10. Што да Беларусі, дык тут адбыўся адваротны працэс. Ані бізнесу, ані глянцу, а агульная колькасць перыёдыкаў яшчэ і зменшылася. Не буду асабліва спыняцца на прычынах гэтыя з'явы, бо зразумела, што прычыны у той своеасаблівай сацыяльна-эканамічнай і палітычнай мадэлі, якая не мае на мэце развівацца ў бок цывілізаванага свету, аставіць задачу захавання, наколькі гэта магчыма, каштоўнасцяў развітага сацыялізму. Інакш кажучы, Беларусь абрала не французскі ці там шведскі шлях, а шлях туркменскі, які, аднак, у сілу нашых прыродна-геапалітычных і ментальных характарыстык не зможа цягнуцца надта доўга. І рана ці позна нармальны часопісны рынак з'явіцца і ў нас. Што гэта такое, навошта яно і чаму без гэтага нельга ўявіць сабе сучаснае грамадства? Пра гэта мы і пагаворым у сённяшняй перадачы. зачапіўшы на пачатку суседнюю літву, я працягнуў параўнанне. Рэч у тым, што нам не выпадае параўноўвацца з агромністай рассеяй ці там вялізнымі украінай ці польшчай. Утрая меншая за Беларусь літва сёння выдае многія дзясяткі глянцавых часопісаў і ўласна літоўскіх і сваіх нацыянальных рэдакцыяў міжнародных часопісаў, як да прыкладу касмаполітан Зыходзячы з агульнага гістарычнага лёсу і падобнага менталітэту, паспрабуем уявіць сабе гэтую сітуацыю ў Беларусі. Распавядае Тацяна Поклад. Стэнды перыёдыка ў шапіках і крамах за часы незалежнасці змяніліся ў літве непазнавальна быццам толькі чакалі паслаблення цэнзуры каб пачаць выдаваць новыя і новыя забаўляльныя часопісы у якіх нарэшце можна па-літоўску а не толькі па-польску ці па-нямецку і пра секс і пра экстрасэнсаў і пра йогу і пра тое як апранацца ды распранацца што прыгатаваць з авакада ці окры а разам з тым што гэта такое і як гэта можна вырошчваць у сваім садзе першымі пачалі раскашавацца тыя што ўласныя лічацца глянцавымі выданнямі глоссы магазинс жаночыя модныя альбо часопісы стылю на рынку ўтрымаліся не толькі самыя першыя з іх ева і моэрыс жанчына але штогод стала з'яўляюцца ўсё новыя найменні пашыраецца колькасць тэмаў спецыялізацыя пра здароўе і ручныя працы пра паляванне і рыбацтва пра жывёлаў і садаводства пра інтэр'еры і іншыя справы хатнія, пра кампутары і аўдыёвідэа, пра аўтамабілі, часопісы добрых парадаў і часопісы для мамаў. Ёсць папулярныя каляровыя выданні па псіхалогіі, якія выглядаюць як часопісы стылю. На кожную тэму набераецца 5-10 назваў. Толькі штотыднёвых выданняў, якія грунтуюцца на тэлепраграмах, можна налічыць больш за 10, усе каляровыя кожны са сваім цымусам з'яўляюцца новыя выданні са сферы парапсіхалогіі, экстрасэнсорыкі, нетрадыцыйнай медыцыны. Не газеткі з цьмянымі шэрымі здымкамі, як гадоў 15 таму, а густоўна аздобленыя яскравыя часопісы на добрай паперы. свае тэматычныя глянцавыя часопісы ствараюць папулярныя тэлеперадачы з прыватных тэлеканалаў і найбуйнейшыя газеты. Паводле друкарскай якасці яны не саступаюць іншым, а каштуюць крыху танней. Вялікія часопісы выпускаюць розныя дадаткі, якія робяцца асобнымі выданнямі асабліва жаночыя часопісы як лёгка здагадацца заўсёды запатрабаваныя вось лайма пачала выпускаць міні-лайму ёсць і зусім вузкія паводле спецыялізацыі выданні як да прыкладу пра касметыку альбо пра спецыі альбо пра дыеты дзіцячыя часопісы гэта апрача коміксаў у лютве падзяляюцца і паводле ўзросту некаторыя так і назвалі 5-10 у і на часопісы для дзяўчынак і для хлопчыкаў. Найбольш прыбытковыя, відавочна глянцавыя часопісы для дзяўчынак. Для зусім маленькіх, для 9-10гадовых, для паненак, асобныя пра лялькі, пра чарадзейства, пра моды. Іх больш за ўсё варыянтаў каля 15 і мяркуючы па ўсім гэта яшчэ далёка не мяжа. Каля стэнду перыюдыка ў супермаркеце чую, як маці кажа дачцэ. Не, сёння толькі адзін. Дзяўчынка вагалася, ад чаго адмовіцца маці дапамагала. Памятаеш, ты казала, што апошняя магія была не вельмі. А барбі і лука твая ірма выпісвае. Можа возьмем бітуці ці вось юста. На вокладцы апошняга нумара панялі паненкі. Здымак вясёлай кабеты вельмі паважнага веку ў майцы. Дзяўчынка нерашуча адклала яго ў бок. Да маленькай міс прышпелены нейкі падаруначак у цаляфані. Урэшце абраная бела-ружовая барбі. Хай сабе яе і можна паглядзець у сяброўкі, але ўсё ж хочацца ўласны нумар дзеля адмысловыя зашпількі, якая дадаецца ў падарунак. Напэўна, да сотні назоваў глянцавых літоўскамоўных часопісаў маленькай літве з насельніцтвам тры з паловай мільёны. Прадаюцца і некаторыя расійскія выданні, але яны каштуюць даражэй, рэклямуюць не зусім тое, што да густу тутэйшым людзям падаюць непатрэбную ў літве інфармацыю. вы слухаеце радыёвабода. У адрозненне ад краінаў суседак у Беларусі няма сваёй індустрыі модных або глянцавых часопісаў. Пра што гэта сведчыць? Гутарка на гэтую тэму ў перадачы вострая брама. Тое, што ў літве выходзіць сотня глянцавых часопісаў па-літоўску, а гэта цэлая індустрыя, сведчыць пра фармаванне ўласнага спажывецкага грамадства і масавыя культуры. Гаворка ідзе не пра так званую папсу, калі прадукт апелюе да вашых інстынктаў, а не да розуму і душы. Расійская папсы хапае і ў літве і ў Беларусі але мы сёння гаворым пра культуру, яе масавы спажывецкі кшталт. Гэта значыць пра рэчы безумоўна карысныя для розуму і душы. Пра часопісы, якія выхоўваюць, вучаць, а ўрэшце фармуюць самапачуванне. Заўважце, гэта ўжо той узровень, калі з'яўляецца мясцовая або нацыянальная спецыфіка і беларуская кабета не можа не адчуваць пэўнага дыскамфорту, чытаючы расійскі часопіс для жанчын. Яна разумее, што гэта менавіта для жанчын часопіс, але не на сто адсоткаў для яе. Нездарма той самы касмаполітан, выходзячы па-польску, расейску ці літоўску, больш чым напалову складаецца з мясцовага матэрыялу што да беларускага спажыўца дык ён можа быць не пачуваецца ў гэтым сэнсе абдзеленым бо у прынцыпе пакуль яшчэ не стаў спажыўцом не меў нагоды паспрабаваць ім быць беларускую сітуацыю для нашай перадачы даследаваў зміцер бартосік а знайсці ў менскім шапіку сярод яркіх вокладак глянцавых часопісаў наша беларускае выданне справа нялёгкая. Прадавачка крамы белсаюздруку, што пад плошчай перамогі не адразу нават зразумела, чаго я ад яе хачу. Бо на яе думку увесь глянец прыходзіць з рассеі. А як вылучыць сярод дзясяткаў вокладак часопісы, што выдаюцца ў Беларусі? калі ні ў назвах, ні ў вынесеных на вокладку загалоўках няма ніводнай беларускай літары. Перабраўшы колькі выданняў, я ўсё ж знайшоў старанна заканспіраваныя выдаўцамі, так бы мовіць беларускія глянцавыя часопісы а менавіта часопіс для аўтааматараў, часопіс прысвечаны мабільнай сувязі, выданне для жанчын і адно выданне з мужскім дастоінствам, як пазначана на вокладцы. Усе яны паступаюць у шапік па два экземпляры. І я быў другі, хто гэтай прадукцыяй зацікавіўся. Такім чынам, кідаючы першыя два часопісы зацікаўленым у новых аўто і мабілах, я набыў два іншыя: для жанчын і для мужчын. Тэмы і матэрыялы жаночага выдання традыцыйныя. Што ў гэтым сезоне будзе модна, як галадаць па навуцы, якім чынам пазбавіцца ад цэлюліту і ў чым перавагі самотнага жыцця. Працытую. У самотнай жанчыны значна болей шанцаў дабіцца поспеху ў абранай прафесіі. Яна можа з усім энтузіязмам аддацца любімай справе. Не непакоючыся, што дома чакае галодны муж, альбо ў дзіцяці паднялася тэмпература. Згадзецеся, калі галава не забітая хатнімі праблемамі, значна лепш засяродзіцца на пастаўленай шэфам задачы ці выступіць з бліскучай ініцыятывай. Конец цытаты. І ўсё ў такім жа духу. Культурная тэматыка прадстаўленая некалькімі інтэрв'ю з расійскай спявачкай Аленай камбуравай ды журналісткай канала ОНТ Наталлей Немагай, якая з гонарам паведамляе чытачам, як яе ў інтэрнэце параўноўваюць з расійскай тэлізоркай кацярынай Андрэевай астатнія рэкляма касметыкі адзення менскіх рэстарацыяў ды пара-тройка мудрагелістых рэцэптаў. Маю жонку выданне не зацікавіла нічым, ці не таму, што яна не такая самотная і буржуазная. Дарэчы, наконт буржуазіі мой прыятель менскі прадпрымальнік чыя жонка пастаянна купляе касмаполітын і да яго падобныя часопісы упэўнены што выдаецца гэта ўсё зусім не дзеля буржуяў вы кажаце што э, глямурныя часопісы гэта часопіса для буржуазіі але навошта я не патрэбна буржуазіі глямурны часопіс гэта нейкая рэч якая патрэбна для чалавека якіх не можа але ж хоча себя дачыніць да буржуазіі я упэўнены што рэклама там гадзі адзіннікаў патэк філіп мужчынскіх чы карте жаночых не патрэбна 99соткам тых хто чытае гламурныя часопісы але ж бачыць прыгожую кабету чытаць тэксты як лепш пакупаць аўтамабілі бэнтлі чытаць рэкламу адзіннікаў патэк філіп якая накіраваная на табе не гэта ваше самапачуццё аўтамабілі бэнтлі рекламуюць для меня патэк філіп для мяне гэта вельмі прыемна кампаніі якія даюць гэтую рэкламу они не мають на увазе тое что вы паглядзеўшы часопіс прыйдзеце для них дакупіце апатэк філіпа але ж вы маеце дачыненне да гэтага апатэка філіпа і гэта прыемна а я думаю что люди разглядаюць прыгожыя рэчы ўжо хоць бы дзеля таго што яны по прыродзе сваёй схільныя марыць уршце у некаторых мара некалі здзейсніцца нездарма самая вялікая аўдыторыя глянцавых часопісаў гэта подлеткі у якіх усё наперадзе што да рэклямадаўцаў дык яны дбаюць калі не пра продаж дык пра імідж тавару калі чалавек надзявае на руку дарагі гадзіннік то яму важна каб атачэнне магло ацаніць фірму а для гэтага трэба каб назва была на слыху Усе ведаюць пра раскошную машыну феррары але ці багата тых феррары на вуліцах беларускіх гарадоў тыя карце з патэкам філіпам ёсць у менскім мужчынскім часопісе Такое адчуванне, што часопіс выдаецца для людзей альбо з кепскім зрокам, альбо для тых, хто зусім нядаўна навучыўся чытаць літары такога памеру я сустракаў толькі ў буквары ды ў кабінеце акуліста змест дарэчы цалкам адпавядае форме чаго варты напрыклад матэрыял под назваю азбука для прадвінутых дзе на кожную літару расейскага алфавіта даецца нейкае паняцце якое абавязкова павінна быць у галаве прадвінутага менскага мужчыны вось напрыклад літарай n пазначана слова нарядный цытую слово якое можа абазначаць абсалютна ўсё але заўжды з пазітыўным адценнем нарядная девушка нарядна тут у вас з гэтымі словамі тусоўшчыкі менска прыбываюць на вечарынкі і ацэньваюць нарядную публіку заўсёднікаў клубнага руху конец цытаты А вось калі ласка літара р родная речь трасянка модны беларускі акцент літара я самае важнае слово ў лексіконе любога мужчыны, які сябе паважае. З яго пачынаецца і ім сканчаецца любая размова з сябрам ці з дзяўчынаю. Канец цытаты. Штосьці не прыгадаю я трасянкі на менскіх вечарынах. Можа, аўтар азбукі частенька тусуецца ў драздах. Галоўны герой нумара падпалкоўнік Паўлічэнка, камандзір брыгад аператыўнага прызначэння выглядае мудрым начальнікам клапатлівым бацькам ды праваслаўным вернікам на пытанне хто прыдумвае сцэнары захопаў дае кароткі адказ жыццё а Самае цікавае, што назваць гэтыя выданні правінцыйнымі я не магу. Бо ў любым разанскім ці ніжагародскім часопісе абавязкова прысутнічае свая непаўторная разынка. Тут няма нічога, ні правінцыйнага, ні сталічнага. Адзіны часопіс, які мне апошнім часам было прыемна трымаць у руках, гэта выданне беларускага саюзу дызайнераў про дизайн. Часопіс робіцца не для шырокай публікі, а для прафесіяналаў, што, дарэчы, не замінае яму выжываць самастойна. Я спытаўся у галоўнага рэдактара з метра сурскага, чаму ў нас так мала сваіх глянцавых часопісаў. Каб выданне было эканамічна згодным, трэба мець наклад не меней чым за 10 тысяч. І калі рабіць выданне нейкае аўтэнтычнае, беларускае, тым болей выданне культурнага плана, яно не можа быць болей, як за тысячу. Гэтых эканамічна незгодна і таму мала хто бярэ на сябе такую адказнасць рабіць такія выданні. Можна ўявіць пры самай выдатнай эканамічнай сітуацыі у нас беларускамоўны плейбой. Я думаю, што можна наш уласны вопыт выдання падказваю што матэрыялу тут дастаткова Таму мы калі пачыналі яго выдаваць мы вельмі баяліся што ці знойдзем столькі матэрыялу у гэтай краіне жыго болей чым дастаткова А хто асноўны спажывец часопіса про Ён ну, у першую чаргу арыентаваны на прафесійную аудыторыю але на самой справе ён напісан на такой даступнай мовай і цікаўленасць для яго ёсць ад цяго культурнага асяроддзя За апошні час я ведаю толькі адзіную спробу зрабіць свой праект у гэтым жанры. Маю на ўвазе дамініку. Часопіс для маладой сям'і. Пакуль выйшла толькі два нумары. Выданне мае вялізныя праблемы як з рэгістрацыяй, так і з рэалізацыяй. Але рэдактар дамінікі Андрей Вітушка настроены аптымістычна. Я скажу, якім ён уяўляецца праз год. Праз год ён не уяўляецца накладам 1005 может быть 7. На глянцевой паперы с прыгожай э, каляровой вокладкой і набыць яго можна не толькі ў таких патаемных месцах як э, напрыклад сядзібы таварыства беларускай мовы а ў любым таким больш-менш вялікім у гастраноміі і ў шапіках што можа перашкодзіць здійсненню гэтага ідэалу найбольшыя перашкоды мы можемм сустрэць з боку эканамічнай сітуацыі а таксама з боку сітуацыі палітычнай таму што чамусьці у нашай краіне часопіс для маладых сем'яў по-беларуску таксама успрымаецца грамадскае палітычнае выданне і на жаль мы сутыкнуліся з даволі сур'ёзнымі праблемамі падчас ягонай рэгістрацыі без рэгістрацыі да такого ідэальнага стану ён э, просто фізычна не зможа дайсці у Ну, вы адчуваеце сваю аўдыторыю, ну, што яна ёсць патэнцыялу 5-7 тысяч чытажоў. Ну, я ўпомін, што яна ёсць. Павежу маладыя сем'і на Беларусі, іх нашмат болей, чым 5-7 тысяч. Я спадзяюся, мы будзем расці. Нягледзячы на ўсё, я падзяляю вітушкавы аптымізм. Бо я сам з'яўляюся чытачом дымінікі, а таксама ведаю немала людзей, якія з нецярпеннем чакаюць наступнага нумару. Уявіць чытача тых бясполых выданняў, пра якія я казаў у пачатку, не магу пры ўсім жаданні. Так, у тых часопісаў ёсць шыкоўная папера, дарагая рэкляма, грошы ад карцеды Бэнтлі. Але ці ёсць у іх чытач, той, для каго ўсё гэта робіцца. Я яго ніколі не бачыў і нават уявіць не магу, як і паверыць у доўгі поспех гэтых друкаваных фантомаў. вы слухаеце радыё свабода. У адрозненне ад краінаў суседак у Беларусі няма сваёй індустрыі модных або глянцавых часопісаў. Пра што гэта сведчыць? Гутарка на гэтую тэму ў перадачы вострая брама. Цяпер зробім высновы. У Беларусі няма масавай спажывецкай культуры. І з'явіцца яна не можа, пакуль не паўстала спажывецкае грамадства. А яно, у сваю чаргу, не можа паўстаць ва ўмовах паліцэйшчыны, абмежаваныя свабоды і адсутнасці гарантыяў для ўласнасці. Гэта тая самая славутая сярэдняя кляса ў нас дзеля ўсіх гэтых прычынаў паўстаць не можа гэта яна галоўны спажывец глянцавых выданняў. Стылёвыя павевы новага часу і нейкага новага пасля камунізму жыцця даходзяць да нас у выглядзе хіба што расійскай вульгаршчыны, той самай папсы, якая апылюе да інстынктаў, а не да розуму і душы. Папса інтэрнацыянальная, як глянцавы порна часопіс. Але сёння мы гаворым пра іншыя выданні пра тыя, якіх у Беларусі няма. Бо з практыкі суседзяў мы ведаем, што яны могуць быць толькі беларускія, скіраваныя на нашу мясцовую спецыфіку традыцыі і менталітэт. Навошта скажыце у той самай літве ажно 5 часопісаў пра інтэр'ер, калі побач прадаюцца 5 расійскіх і 5 польскіх. Зусім не дзеля нацыянальнага прэстыжу. Гаворка ідзе пра чысты бізнес, выгадна, нявыгадна і пяць сваіх часопісаў выходзяць зусім не альтруістычна, а таму што даюць прыбытак. Ці тыя 15 часопісаў для дзяўчынак. Калі такога выбару няма ў беларускіх паненак, гэта зусім не значыць, што яны нічога не чытаюць і што зусім нічога іх не выхоўвае, не фармуе іхны стыль. Варта задумацца, а што выхоўвае і фармуе. Расійская папса, якая апылюе да інстынктаў ці расійскія глянцы для паненак, якія ў нашай дзяўчынкі непазбежна пакінуць адчуванне абдзеленасці, непаўнавартасці той сітуацыі і краіны, у якой яна гадуецца і жыве. Thank you.